Bai, batez ere, batez ere kontinente dira gaur egunean e, lantzen ditugunak. Harreman personala ditugulako. Mm -hmm. e, adibidez, ba, voluntarioa bidaliz eta bar. Ez baita bakarrik eh, diru emate hotza, baizik eta presentzia beroagoa behar da han egonek. Bi arlo azpimaratu behar dira. Eh, bata da, Hemen egiten duguna, batez ere lasele ikastetxe inguruan, kasle, irakasle, guraso, familia inguruan, eta hori da, ba, sentiberatze, sensibilizazio lan bat, batez ere herri pobretuen aldeko beharra begi aurrean jarriz, da solidaritatea eta elkartasuna lantzen saiatuz. Eta gero hori, bai, bestaletik dago, ba, hor daude, herri pobretu horiek, eta herri pobretu horiek nola lagundu arlo batzuetan. Batez ere gure arloa nagusia da hezkuntza. Ez gera horta bakarri mugatzen, baina bereziki hortan jarduten gera. Eta sinisten dugu ba, eskuntzaren garrantziaz e, oinarrian dagoelako garapenerako. Orain pauso bat eh, eman dugu, eta pozik gaude pauso horrekin, nola behi ba, segurtatzen digutelako alako laguntza bat. Hor, e, togoko ifarraldean badaude eskola multzo bat, multzo bat, errisketan, auzoetan, zakabanetuta daudenak, hortara, hortara zuzenduko da hori. Eta zailetarrak eh, nun, ba, guk hemendikan haiei laguntzen saiatzen gera, baina premia undikoen jendeen alde dabiltzan tokietan. Inorestan iristen tokietara, hortara biltzen gera, hangoak aurrera egin dezaten baina beti ere gu ez gara aurreatzen zera egin esatera, baizik eta handi jasotzen ditugu eh, proiektuak. Eta haien beharren arabera eta haien eskakizun arabera saiatzen gara guk hemendikan diru laguntza horiek lortzen. Horregatik jotzen dugu eh, erakunde publikoetara,